Šįkart noriu pakalbėti apie tai, kaip moteris skanuoja vyrus, kaip jos vertina vyrus, jų patrauklumą, kokiu eiliškumu ir apie tuos dalykus, kurie galbūt atrodo akivaizdus iš pirmo žvilgsnio. Bet toliau pasigilinus iš tikrųjų suveikia, kad tu neturi žalio supratimo, kaip moteris mato vyrus ir kaip jas vertina vyrus dauguma vaikinų tarp jų ir aš toks buvau net nepagalvoja kaip moterys žiūri į tai ką jie daro kokius prioritetus moteris skiria tai vienas iš tokių dalykų kad dauguma vaikinų galvoja kad pokalbis arba gebėjimas palaikyti pokalbį yra pats svarbiausias dalykas ką moteris vertina tavo pokalbio gabumai Tačiau jeigu tiksliai tai pažiūrėjus, tai pokalbis yra maždaug 11 patrauklumo faktorius, kuris įtakoja <laughs> patrauklumą. Ir netgi pats pokalbis, tie žodžiai, kuriuos tu sakai, iš vis turi labai mažai reikšmės. Tačiau pokalbis gali būti veiksmingas, kai gali perteikti pokalbių savo patrauklius, e, patrauklės savo savybės. Gali, moteris jaučia signalus kažkokius, kad pavyzdžiui, ta prasme, jeigu tu esi charizmatiškas, tai tu pokalbio metu neskai, aš esu charizmatiškas. Ir moteris iš karto, wow, <laughs> koks tu charizmatiškas, arba kad tu nesakai, aš turiu pinigų, arba pažiūrėk, koks mano laikrodis, žiūrėk, koks auksinis. Ta prasme, tai yra, nes tai visiškai nepadeda tau. Kita vertus, jeigu tu gali kažkaip parodyti arba kontekstu perteikti savo charizmą arba savo humorą, tu neskai juokis arba šipsokis, tu kažkaip prajuokini žmogų. Todėl netgi pati pokalbė esmė nėra labai svarbi, nes esmė, ką tu iš tikrųjų perteiki pokalbį. Jeigu tu nieko neperteiki, jeigu neprodo jokių savo patrauklių savybių, tai, tarsi, pokalbis iš esmės netgi nėra svarbus. Ir iš mano patirties taip pat galiu pasakyti, kad pokalbis, nu, <laughs> tikrai vienas iš paskutinių dalykų, į ką reikėtų kreipti dėmesį. Nesakau, kad tai nėra svarbu. Pokalbis yra svarbu, nes jeigu iš vis nesugebi palaikyti pokalbio apskritai, nesugebi elementaraus pokalbio palaikyti, tada tavo šansai, kaip pasakyti, yra nuliniai. Bet e, pokalbio svarba yra tikrai labai labai minimali. Aš asmeniškai Paskutiniu metu visiškai nesiorientuoju į pokalbį, šneku labai mažai ir kartais beveik nešneku iš viso. Ir vis tiek sugebu susipažinti su moterimis ir vis tiek. Taip yra todėl, kad aš įvykdau visus kitus kriterijus, pagal kuriuos moteris vertina patrauklumą. Tai kaip moteris skanuoja vyrus? Tai prieš to pradant pokalbį beveik pasąmoningai arba sąmoningai beveik 90 procentų atveju mergina yra jo apsisprendus, ar tu esi jai patrauklus, ar ji nori su tavim kalbėtis ir jeigu ji nori, kaip ji nori su tavim kalbėtis, ji entuziastingai dalyvauti pokalbį, ar, ar, ar ji nenori iš viską, kad prie jos eitum artin. Todėl Jeigu, čia dar žinoma priklauso, kaip tu užkalbini moteris, bet jeigu tarkim toks variantas, kad tu užkalbini moterį a, <laughs> dienos metu gatvėje iš už nugaros ir ji turi tik tai porą sekundžių įvertinti tavo išvaizdą, a, ne tai kad išvaizdą, bet visus tos faktorius, kuriuos išvardinsiu. Esmė, kad jeigu nuo pokalbio pradžios iki iki prieš dar pokalbį yra labai mažai laiko, tai dažniausiai tu, kaip pasakyti, pats rizikuoji e, būti atstumtas, nes e, tokiais atvejais dažniausiai moteris būna tokia šoko būsina ir nelabai gali, kaip pasakyti, protingai pasirinkti. Tai bet kuriuo atveju geriausia suteikti, kaip pasakyti, kuo daugiau savęs, parodyti kaip ir parodą savo prieš iš tikrųjų inicijuojant patį pokalbį. Tai, tai praktiškai, suprantat, moteris turėtų bent 3-5 sekundės, 2 sekundės tave nužvelgti, jeigu nori, kad, kad iš tikrųjų savo padėtum ir kad pokalbis eitų lengviau. Tai patys pamatiniai dalykai, kaip žmonės vertina kitus žmonės, tai yra pats pirmas uh, dydis. Kai tu eini į kambarį ir ap, tiesiog pastebi kitą žmogų, tu pirmą pastebi, koks to žmogaus yra dydis, kiek jis užima vietos kambarį. Ir dėl to mes tiesiog esam kaip sutverti e, taip, kad e, kiekvienas objektas, kuris yra už mus didesnis, žmogus, kuris yra didesnis, gali būti mums pavojingas, nes jis už mus yra fiziškai stipresnis. Dėl to, pavyzdžiui, dideli vyrai, aš turėjau vieną labai didelį draugą ir turiu, tiesiog jie automatiškai iššaukė tokius baimės ir įtampos uh, signalus tiek merginuose, tiek vyruose. Jeigu, pavyzdžiui, mano draugas prieina prie vyrų būrio, klube ar kažkur gatvėje, iškart visą laiką įsitempia. Ir tai yra pasąmoningas toksai signalas, jo negali išvengti. Dėl to tokie dideli, stambus vyrai turėtų e, suprasti, kad e, jie <laughs> tiesiog dažniausiai iššaukia e, įtampą kitose žmonėse. Toliau eina forma. Tai mums kaip vyrams yra tai pagrindinis fizinio potrukio signalas. Jeigu turi plačius pečius, V formos kritinę, tiesiog gražias linijas, tai, tai moteris atkreipia dėmesį kaip jau ir į antrą dalyką, kaip potrukio signalą. Tai rodo tavo stiprumą, tavo sveikatą, tavo valią ir daug kitų uh, potraukių, tokių uh, savybių. Taip pat ar tu nutukęs, ar tu esi atletiškas. Aš nesakau, kad turėtum uh, būti kaip užsisportavusi spinta kultūristas, nes iš tikrųjų jau nėra patrauklu, jeigu, jeigu tavo kūnas turi per daug išryškintus raumenų tokius kalnus, ir nėra riebalinio jokio sluoksnio, tai rodo, kad a, e, tu nesi atsparus lygom, tai, tai iš tikrųjų moterim yra netaip jau ir patrauklu. Ir aišku, moterų, kurios nori ten tų spintų, bet dauguma moterų nori tiesiog vyriško, vyriško, vy, vyriškos formos vyro. Tai reiškia pečiai platesni už, už tavo klubus ir turi V formos krūtinę Ir net jeigu tu esi žemas, jeigu tu turi gerą kūno formą, e, moteris tiek tai mato kaip patrauklų vyrą. Ir iš tikrųjų tą formą įgauti nėra taip, pap, nėra taip sudėtinga. Tai yra kokie 3-2 mėnesiai a, sporto salėje. Ir e, čia tik klausimas e, tavo, kaip pasakyti, raumenų <laughs> Turi turėti gerą trenerį, kuris e, žiūrėtų, kad nepadarytum jokių traumų. Nes dauguma bičių, kurie pradeda sportuoti, tai daro viską neteisingai ir pažiūrėjusius raumens. Ir tuo pačiu yra netgi, žinau, trenerių, kurie suteikia neteisingą informaciją, kuri vis tiek veda prie traumų. Ir jeigu vaikinas yra per daug, kaip sakau, to gerojų kultūristiniai formai, tai dažniausiai gali asocijuoti su arogancija, <laughs> nes, nes moteriam žiūri nepatinka tie bičiai, kurie yra sporto salėje, ten daro tos savo pratimus ir yra beveik nuogi ir kiekvieną kartą užpumpuodamas su hanteliais jisai žiūri savo raumenis ir grožisi tiesiog savimi. Tai tai tiesiog rodo dažniausiai per daug užsikučia bi bičiai, kad jiem jų kūnas yra vos nesvarbiau negu moteris. Po to eina kūno kalba ir paralingvistikos. Pirma kūno kalba, po to paralingvistikos. Tai kūno kalba nėra čia kokie, nežinau, <laughs> mirktelėjimai, ten pasukimas tavo galvos į tą pusę, akių pažiūrėjimas į tą pusę, ar specifinis kažkoks judesys. Tai yra bendra tokia aura, kurią tu perteiki, bendri visi tavo kūno kalbos judesiai, kaip tu eini, kaip tu judi, kaip tu sukiesi, tavo a, stovėsena, laikysena, išsitesimas ir susikuprinimas. Tai bloga kūno kalba dažniausiai yra pertempta, reiškia žmogus yra įsitempęs, judesiai nėra laisvi ir plastiški ir kartais jeigu žmonės turi kažkokių emocinių traumų, netgi jų kūno kalba, kūno, jų kūnas yra šiek tiek perkreiptas, tai gali būti vos vos matoma, bet specialistai pastebi, kad žmogus e, nėra jo balansuota tokia kūno kalba, gali būti pečiai šiek tiek perkreipti į vieną pusę ar, ar kokia, nežinau, kita vieta gali kaklą šiek tiek būti perkreipęs arba netgi šypsen ar, ar kažkas kita. Tai, kaip sakiau, įtempta kūno kalba yra tokie staigus, greiti judesiai, tokie yra nešvarus, e, pertemti ir tu pats esi įsitempęs. E, tuo tarpu geresnė kūno kalba tai yra tiesiog komfortabili kūno kalba. Kai tu jauties labai atsipalaidavęs, tu jauties lengvai, plastiškai, nėra jokios įtampos, tavo judesiai yra tokie plaukiantis, e, lėtesni galbūt, gali būti ir greiti, bet dažniausiai tiesiog ramybę neša nuo tavęs tokia ramia aura. Vėlgi tu esi tavo galva yra ištiesta, kaklas ištiestas, tu žiūri į viršų arba kažkur bent jau aukštyn, ne žemyn, ne žemyn dažniausiai vaikščio žemyn žiūrinti žmonės tokie daugiau depresuoti, tai vėlgi jeigu žiūri aukštyn, rodo, kad tu džiaugiesi, esi pozityvus, laimingas žmogus. Toliau eina tavo paralingvistikos, tai yra akių kontaktas, mimikos, balso tembras, greitis, kaip tu šneki. Ir visi šitie kūno kalbos dalykai perteikia tavo pasitikėjimo savimi lygį, tavo socialinį statusą, tavo emocinę būseną, kiek tu esi energingas žmogus, kiek tu esi pasivus, netgi lyderis gali savybės perteikti. Ir e, taip pat ar tu laimingas, ar, ar kaip sakau, tu esi depresuotas Tai iš esmės ašmensk, ašme, asmeniškai aš iš kūno kalbos galiu pasakyti beveik, kiek tas žmogus <laughs> uždirba. Aišku, čia juokas, bet iš tikrųjų, jeigu stebi kūno kalbą ir atkreipi, žinai, visus tos signalus, tai gali pas, nu, pasakyti beveik viską apie žmogų, ko tu, ką tu reikia žinoti. Ir esmė, kad moteris iš prigimties turi daug jautresnės jūslės nei vyrai E, tas tokias emocinės ir socialinės, todėl jos labai lengvai gali, e, jos ta prasme akimirkšnė per pusę sekundės iškart tokius daro, e, kaip pasakyti, įvertinimus pagal tavo kūno kalbą ir kaip tu judi. Tu net gali būti kokiam nors prekybos centre ir stebėti žmonės, stebėti vyrų kūno kalbą ir tiesiog iš veisenos, iš tai kaip jie atrodo, gali skirti jam balus nuo 1 iki 10 kaip jie pasitiki savimi. Ir iš tikrųjų pastebėsi, kad tu pakankamai esi tikslus, nes vyrai, kurie turės, mm, kaip pasakyti, tokią nepasitikinčio žmogaus kūno kalbą ir bus nepasitikintis. Taip pat turi išlaikyti savo asmeninę zoną. Tai kaip su bendrauju su moterim, kai kurie bičiai labai lenkėsi ir taip prie merginos, e, pažydžiu jos asmeninę tą zoną kiti vaikinai tiesiog traukiasi nuo merginos, nes jaučia labai didelį įtampą. Tai tiek čia ir su apskritai žmonėm bendraujant, tiesiog vieni žmonės, kurie nepasitikė, vengia ir akių kontakto, vengia ir, ir, ir išlaikyti savo stovėseną. Tai iš esmės turėtum jaustis komfortabiliai, kur tu esi, kad ir kaip arti prie tave žmogus būtų, ar kaip toli jisai būtų. Ir turėtum gebėti išlaikyti labai stabilų, ramų akių kontaktą. Akių kontaktas yra vienas svarbiausių faktorių patrauklumo ir vien gebant tiesiog ramiai ir stabiliai žiūrėti į žmogų, kad ir, nežinau, 10 minučių, 5 minutės, tai yra labai, labai stiprus įrankis. Nes kuo labiau tavo akis laksto visur, blinkčioje labai stipriai ir tiesiog rodo iš esmės įtampa, tuo labiau žmogus tavimi nepasitikė, nes ramus e, žvilgsnis suteikia pasitikėjimą, tuo labiau žmogus irgi įsitempia šalia tavęs ir tai irgi moterim yra labai nepatrauklu. Ir toliau galbūt jau kaip tu pradedi kalbėti, bet aišku, e, žinoma, tu dar ne, nepasakai nei vieno žodžio, bet taip pat labai svarbus yra faktoriai, kaip tu kokiu tempu kalbi ir kokia tavo tonacija, ar jinai labai aukšta, ar jinai labai žema. Ta žema tonacija a, rodo, kad tu esi vyriškas, rodo aukštą testosterono kiekį, tai yra patrauklu ir taip pat, nes, kaip pasakyti, neskubėjimas toks aiškus ki, rami tartis irgi e, rodo, kaip pasakyti, patrauklumų yra signalai. Tai yra vėlgi paralingvistikos, bet mes jau čia nušokom. Prieš tai, prieš tavo kalbėjimą dar yra kitas variantas kaip higiena kas yra moterim labai svarbu, tai yra tavo oda, ar jinai yra švari, ar nėra spagų, ar jinai yra įdegus, ar e, jinai nėra ribaluota, toliau yra tavo, tavo stilius, e, tai yra pavyzdžiui šukuosena, ar tu naudoji želę, ar ta šukuosena yra stilinga, ar tinkama prie tavo veido formos, ir tavo visas apsirengimas, tavo aksesuarai, tai iš esmės turiu įsitikinti, kad tavo tiek antakiai, tiek nagai, tiek e, viskas yra švaru nukirpta. Ir iš esmės ar tu esi švarus, ar tu esi neapsinešęs ir kaip tu prižiūri savo kūno tą grožį arba išvaizdą. Ir e, iš tikrųjų, čia atrodo labai paprasta ir akivaizdu, bet Aš mačiau tiek bičių, kurie turi purvinas, nežinau, savo krumplius išteptus ten, jeigu jie dirba fizinį darbą. Ar ten kažkur nagai yra visiškai per stipriai nukirpti. Arba per mažai nukirpti. Arba kojų nagai, jeigu vasara visiškai ten kokie pageltonie. Ar tiesiog tai yra visiškai šlikštu. Jeigu net man tai yra šlikštu, tai moteriam tai yra dešimt kart šlikščiau. Ir čia bendras toks palyginimas, jis, ta prasme, netgi lovoje moteris negali mylėti su vaikinu, kuris dėvi koinas. <laughs> ta prasme, tiek moteris yra jautrus. Mums vaikinam kaip yra visiškai nesvarbu, mes galim, kad ir tarp šiukšlių dėžių <laughs> mylėtis, bet moteris net negali mylėti su vaikinu, kuris nėra nusėmęs savo kojinių. Tai toliau eina drabužiai, tai tavo stilius. A, tai vyrai turbūt supranta, kad moterim, kad stilius lemia kažkiek tai, bet jie nesuvokia, kaip stipriai jie gali pakeisti savo patrauklumą su geru stiliumi. Tai tiesiog galima iš visiško bjauriaus ančiuko pavirsti į super seksualų vaikiną, jeigu tu turi gerą stilių. Ir moterim tai yra žiauriai, žiauriai didelis faktorius. Tai pati pradžia yra turbūt tokia, kad beveik 90, nu, 80 procentų vyrų dėvi per didelius drabužius, kurie tiesiog jiem netinka, kurie neišryškina jų vyriškų kūno formų. Jei tu dėvi tokius drabužius, ta prasme, kad ir tu netgi esi užsikočiojęs, jeigu tu dėvi šūdinius drabužius, tai moteris negali matyti to V formos krūtinės, tavo klubų ir viso kito. Moteris dievina uh, e, vyrų užpakaliukus, didelius vyrų užpakalius. Ir čia ne aš sugalvoju, aš girdėjau iš, nežinau, N draugių, kurios man tiesiog teigia, kad, nu, tas, pavyzdžiui, bičias, nu, ne jis ką ypatingas, bet jo šikna, o dieve, kokia šikna. Ir e, ta prasme, čia rimtas faktas, kad moteris tiesiog svaigsta dėl vyrų užpakalių. Tai dėl to čia aišku jau asmeninis dalykas, bet jeigu tu gali išryškinti savo užpakaliuką, jeigu e, tu tiesiog turi drabužius, kurie pabrėžia tavo kūno linijas e, ir moteris mato, kad tu tavo, tarkim, kojos yra raumeningos, kaip aš turbičiu, kuris labai išsikočiuos ir jis dėvi tokius labai aptintus, nelabai gal aptintus, bet iš esmės aptintus džinsus ir jie netgi į, tok, linijom tokiam eina per jų raumenis, tiesiog, nu, merginos vaiksta dėl to. Ir e, vien dėl to, kad jis dėvi gerus drabužius, tai labai stipriai paryškina jo kūno formas. Kitas dalykas yra dėvėjimas tų drabužių, e, kurie atitinka tavo nišą arba subkultūrą. Apie nišą pakalbėsiu dar vėliau, bet iš esmės tu turi pasirinkti tam tikrą stilių įvaizdį. Ir tas stilius ir įvaizdis turi pritraukti tos pačios subkultūros arba nišos žmonės. Tai jeigu tu esi gotas, tu rinkėsi gotiškai, tu patiksi gotam, tu pritrauksi gotas. Jeigu tu esi verslininkas, tu rengies kostiumais, tu pritrauksi taip pat kokią konservatyvę, ten nežinau, bankininkę ar dar kažką. Jeigu tu esi šokėjas, tu rengiesi kaip šokėjai ir tu vėlgi tu pritrauksi dažniausiai kokią nors šokėją. Tai čia tokie bendri faktoriai, kad yra labai daug stilių, bet e, turi pasirinkti tam tikrą nišą, kokio, kokių merginų tu nori, kad jas pritrauktum. Nes jeigu tu apsirengęs kaip esi, pavyzdžiui, sakau, kaip verslininkas, tai tau tikrai merginos, tarkim, kuris hipsteris yra, visiškai tavęs nematys patrauklaus, nes į tas oficialus stilius jam visiškai nesusijuoja su jokių patrauklumu. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai e, būdas kaip e, esmė, kad Vienas dalykas yra, kaip tu esi stilingas, ar ne? Kitas dalykas, kaip tu iš tikrųjų susikuri seksualų stereotipą pasiemi ir iš, kaip pasakyti, sukuri tokį įvaizdį. Seksualus stereotipas, vadinasi angliškai sexual stereotyping, tai yra toks variantas, kaip yra tam tikri įvaizdžiai mūsų visuomenė, kurie automatiškai yra jau mūsų galvose jau yra kaip seksualus. Tai yra, pavyzdžiui, koks nors, nežinau, roko žvaigždė, ne? juodas toksai odinis švarkas, e, ten juodas, e, juodi džinsai ir odinės kelnes ir e, ten, kokie, nežinau, pašiaušti plaukai ar dar kažkas. Tai. Bet aš turiu, kaip pasakyti, savo nemokamai knygui, kurią persiunčiu, jeigu užsiregistruoji El Paštą savo prenumeruoju naujienlaiškį, tai ten pateikiu tos seksualius stereotipus, kaip jie atrodo. Kitas dalykas gali būti, pavyzdžiui, kitas e, tas stereotipas yra hipsteris, moksliukas hipsteris. Tai yra tie tokie akiniai e, su jodais remeliais ir dideli, tada koks nors, nežinau, e, peteliškė, marškiniai languoti ir toksai, koks, nežinau, švarkas toksai labai neoficialus neoficialaus tipo. Vėlgi plaukai sušukuoti tokiu oficialiu stiliumi, su bangelėm e, ir žile. Kitas variantas yra tas pats elementrus, tas toks biznismeno stilius tokio bankininko, tai paprastas švarkas, nu tas visiškai elementrus, tas oficialus stilius. Bet vėlgi su to stilium jisai <laughs> atrodo labai suteikia tau tokį labai oficialų žmogaus įvaizdį ir ne visą laiką jis yra traukia moteris. Jisai pritrauks labai tokias e, vieno, vieno stiliaus moteris tokias. Toliau yra tokio hipsterio, bad bojaus stiliaus, kaip, kaip čia anglai tokį mėgsta, britai, kaip labai daug tatiruočių, barzda, o didelė ūsai, didelė šukuosena, tokia hipsterinė ir vėlgi ten kokie, nežinau, džinsiniai, visiškai drabužiai aptemti. Tai yra įvairių ten tų seksualių stereotipų, bet turi pasirinkti vieną, tarkim, įvaizdį, ten kokį, nežinau, Bredo Pito, Johnny Depo, tiesiog pasimti ten kažkokį įvaizdį žmogų, kuris yra bendrai žinomas kaip seksualus ir visiškai nukopijuok jo tą įvaizdį, kaip jis atrodo. Tai čia viskas priklauso nuo to gyvenimo būdo ir nuo tos subkultūros, kokiai to subkultūrai priklauso, ar tu ten esi koks dėstytojas, ar tu esi ten, nežinau, barmenas, ar bankė dirbi ir kur kitur. Jeigu tu visiškai nieko nesigaudai stiliuje, tai iš esmės aš rekomenduočiau pasikonsultuoti su kokiu stilistu ir ar su manim, bet tikrai nu stilius labai stipriai keičia ir su geras stilistas tikrai pakels tavo patrauklumo balus gerokai į viršų. Ir, ir gali padaryti tokį variantą, kaip tiesiog uh, eiti į tokias parduotuvės, kur e, dažniausiai yra ten kokie stilingi rūmai, kaip Zara, ir tiesiog rinktis tai, ką renkas, e, e, <laughs> įsivaizduok, įsivaizduok liktai tu esi gėjus ir <laughs> kaip rengtis įgėjus, ir tiesiog rinktis tokius rūbus. Arba kitas variantas, tai gali tiesiog Vėlgi, pasirinkti parduotuvę, kuri tau Zara yra gan labai tokie, man bent jau brangus rūbai, tai iš esmės pasirink parduotuvę, kuri, kuri atitinka tavo tą subkultūrą, ne? Ir tiesiog pasikviestas e, asistentę, tiesiog pasikei, kad esi visiškai žalias, aš visiškai žalias, aš nieko apskritai nesigaudau, nei stilių, nei estetikoje. Ir e, aš tiesiog noriu atrodyti patraukliai. Ir jeigu, jeigu tu būtum mano mergina, tai kokius rūbus man patartum užsidėti. Ir dažniausiai merginos, kaip pasakyti, turi supratimą apie stilių ir tikrai išrinks tau gerus rūbus, plus minus. Tai kita vertus, tu gali ir su ja paflirtuoti tuo pačiu metu. Toliau šitie aksesuarai, tai dažniausiai užtenka, jeigu tu šis nori aksesuarus dėvėti, tai tik tai laikrodžio, to yra elementaraus ir paprasto. Jeigu tu turi labai mantrų laikrodžio, tai vėlgi tai dažniausiai rodo aroganciją, kad tau svarbiau gražus laikrodis negu iš tikrųjų mergina. Jeigu turi auskos arba jeigu turi auksinės grandėlės, tai iš karto tu nupjauni labai didelius kiekius moterų, kuriam tu gali patikti, kuriam tu negali patikti ir kuriam, pavyzdžiui, tai nepatinka. Geriausia tiesiog ne, iš vis neturėti tokių, kaip pasakyti, nežinau, tokių jau užturbinimų nedaryti, nes paprasčiausiai jaunom merginam auskarai yra visiškai ne, jokiais būdais ir jos iš karto mato kaip nepatrauklų ir taip pat kitom merginom gali būti auksinės grandinėlės visiškai ne. Nes dažniausiai auksinės grandinėlės yra tokių ale kažkokių tipo gangsterių, tokių valkatūzų, ten gatvės kažkokie pribumbasai. Ir jie retai kada derinasi prie iš tikrųjų tokio patrauklaus stiliaus. Sekti madas ir ten visokius, nežinau, keisti vis pirkti naujus drabužius ten, kad atitiktum mados standartus yra visiškai nereikalinga, nes mada ir stilius yra du skirtingi dalykai. Stilius dažniausiai nesikeičia, tu pasirinkai tą vieną seksualų stereotipą ir jis bus amžinai, amžinas, <laughs> seksualus ir patrauklus. Tai čia, kaip ir sakiau, yra tas, e, kaip pasakyt, e, rokerio įvaizdis, e, biznismeno įvaizdis ir visi kiti įvaizdžiai, jie tiesiog, nu, beveik nesikeičia visiškai. Bateliai, jeigu tu vėlgi labai lietuoj mėgsta lakirkas nusipirkti, nekokybiškas tokias ir jos visiškai yra absoliučiai tiesiog baisios. Ir dauguma, ta prasme, yra bičiai, kurie supranta apie stilių, ar ne? Tai jie rengiasi stilingai, bet yra bičiai, kurie tiesiog neturi žalio supratimo, jie dėvi bet ką ir jie įsivaizduoja, kad jie gerai rengiasi. Bet Jeigu turi tas lakierkas arba ten dėvi kažkokius sporbačius, ten nežinau, kurie, <laughs> ta prasme, jeigu yra, yra skirtumas tarp sportinės avalinės, tarp kažkokios, nežinau, tų nekokybiškų lakierkų ir tikrai kokybiškų batų, tai ties batais aš tikrai patariu pirkti negailėti pinigų ir pirkti tikrai kokybiškus, brangius reikalus. Rūbai gali būti ten koks skirtumas, ta prasme, makė, kas tai makė, visas makės beveik vienodos yra. Rūbai daug, daug maž, ta kaina gali sviruoti, aš, pavyzdžiui, turiu labai pigių rūbų. Tai, bet bateliai visą laiką pas mane yra jau, aš perku tik kokybiškus. Ir vėlgi yra labai daug tų visokių iš parduotuvių, kuris teikia nuolaidas būna ir aš netgi esu suradęs tokius klasikinio stiliaus batelius, bet tai yra visiškai nelakirkus. <laughs> Yra kokybiški klasikinio stiliaus bateliai, kurie turi tokią labiau ovalę formą, o ne lakirkos dažniausiai būna smailėjančius. Tai jie tiesiog yra tokie, nežinau, tiesiog klasikinio stiliaus bateliai. Ir aš juos pirkau, net neatsimenu už kiek, bet labai pigiai. Ten buvo ar apie, uf, kiek ten buvo, 60 litų, man atrodo, tada dar buvo Tai aš nusipirkau netgi tris ar dvi poras jų, nes jie tiesiog man tiko, buvo labai patogus ir visiškai tokia klasika. Tai buvo tokie odiniai klasikiniai batai, juodi. Toliau eina socialinis kontekstas, kuris yra labai labai svarbus. Tai pagrindė yra, ar jie bent kažkiek tave pažįsta, ar jį tave iš anksčiau matė ir ar jūs turit bent kažką tai bendro ir kokioje aplinkoje susitinkat. Gali būti ta pati mergina, bet bus visiškai kitoks, kitokios reakcijos, jeigu tu, tarkim, su nepažįstamu žmogum susipažįsti ten kokio, kokio nors žmogaus gimtadienį. Ir kitas variantas, kai tu su ta pačia mergina susipažįsti autobuso stotelėje. Visiškai, visiškai, visiškai kitoks pokalbis, reakcijos kitokios. Aplinkos, kuris turit kažką bendro, turit bendrų draugų, uh, turit bendrų vertybės bendros, kaip pavyzdžiui, kokios ten konferencijos ar bureliai kažkokie, tai yra visiškai žmonės, ta prasme, visiškai kitaip reaguoja ir mėgina kitaip tave vertina, nei tai yra, tu visiškai nieko bendro su to žmogumi neturi, visiškai nenutikė, ar jis tau bent kiek patinka, ar jūs turit bent kokių panašumų, ta prasme, visiškai jeigu eini tiesiog kaip, kaip pirštų į, į, ta prasme, aklai visiškai duri. Tai socialinis kontekstas yra labai svarbus, ar mergina apie tai kažką girdėjo, ar jinai teigiamai apie tai girdėjo, tai nežmoniškai pakelia tavo. Toliau yra kvapas. Jeigu tu kvepi blogai, tai yra beveik <laughs> jokių šansų, kad tau kažkas tai pavyks. Tai čia vėlgi yra ta pati hygiena, kad tu esi švarus, tavo dantis išvalyti, geras kvapas iš dantų, geras kvapas apskritai nuo tavo kūno, esi pakvepinės ir vėlgi aš kvepalai, kvepalai, aš irgi neturiu šitam brangių kvepalų, beveik visus man yra padovanoja kažkas tai, bet aš gal iš tikrųjų nesuprantu ten tų bičių, kurie perka labai did brangius kvepalus, nu man tai Yra, ta prasme, kaip pasakyti, kvepalų, <laughs> nebūtinai turi būti kažkokie brangus, bet tiesiog turi kvepėti gerai ir kramtyti gumą. Ir iš esmės, nu, moteriam kvapas yra nežmoniškas toksai. Apskritai žmonėm yra toks, e, kaip pasakyti, savęs kodavimas. Jeigu tu jauti vieną, tarkim, emociją, pavyzdžiui, tu jauti potraukį kitam žmogui ir užuodi jo kvapą, tai smegenyse visi tie dalykai susijungia ir tokiu padaro registrą E, tai kitą kartą, kaip tu jauti vėl tą patį kvapą, grįžti vėl akimirksniu į tą pačią emocinę būseną. Dėl to tiek man, jeigu aš būnu su mergina, nuostabiai kvepia ir mes būnam lovoje, kiekvieną kartą, kaip aš bent kiek užuodžiu panašus kvepalus, <laughs> man iš karto susisuka galva. E, taip pat ir merginos dažnai man yra sakysios, kad jos tiesiog, nu, nori išuostyti. <laughs> taip kaip aš kvėpiu. Kvapas yra netikėtinai svarbus aspektas. Ir po visų šitų variantų ateina pagaliau pokalbis. Ir vėlgi prieš pokalbį yra tavo veido mimikos, šypsena ir visa kita. Ir pagaliau ateina pokalbis, kaip tu, kokiu tempu tu kalbi, kokia tonacija ir e, visa kita. Ir vis, viskas iki šiol, iki tavo pokalbio, apie pokalbį mes pakalbėsim vėliau, tai viskas iki šiol, iki visi tie dalykai, kuriuos mes išvardinom, suteikia tam tikrus patrauklumo arba nepatrauklumo signalus. Ir jeigu tu esi vyras, tai turi <laughs> suteikti tokius signalus, kurie, kaip pasakyti, yra potraukio signalai. Ir žinoti iš esmės, kokį įvaizdį tu sutiki išoriniam pasauliu, nes kiekviena smulkmena suteikia tam tikrą kontekstą. Ir turi tas kontekstas būti apgalvotas. Tarkim, kad tu esi patrauklus, tu ten turi kažkokias patrauklias savybės, jeigu tu jų neparodai, <laughs> moteris ten nesžino, kad tu esi patrauklus. Nes šiesmė, ką tu parodai. Svarbu yra tai, kad Iš esmės žmonės e, nusprendžia, padaro tokius sprendimus apie kitus žmonės akimirksniu. Visi mes sprendžiam apie knygą iš jos viršelio, <laughs> nori, nenori, tai yra įgimta žmonėm. Ir čia, kaip pasakyti, iš esmės turi pasistengti viską padaryti taip, kad atrodytum kuo patraukliau, bet moteris e, dažniausiai paskirs tave į tris zonas. Tai pirma yra jokių būdų prie manęs neprieik, antra yra, e, koks skirtumas, neturiu jokios nuomonės, trečia yra, prašau, prašau, prieik prie manęs. Tai svarbiausia yra, kad tu išliptum iš tos zonos, kur Dieve mano, prašau, neprieik prie manęs. Ir žinoma, nėra jokios prasmės pasilikti antroje zonoje, geriau <laughs> tiesiog išspausti viską, ką tu gali. Ir žinoma, tas, tas tavo įvaizdis sukūriamas, tarkim, ta pirmas įspūdis, jis gali būti pakeistas pokalbio metu, po kurio laiko, žinoma, jisai pasikeičia. Bet tas pirmas efektas, tas sukūriamas, yra žiauriai nežmoniškai svarbus ir tu nenori <laughs> sukurti blogo įvaizdžio, kurį turėtum pats po to keisti ten pokalbio metu ar kažkaip kitaip. Nes tai yra įmanoma, aš esu tai padaręs, tai tikrai yra įmanoma bet tai yra labai sunku, sudėtinga ir, ta prasme, neverta to tiesiog nedaryti, nes taip darai savo miškos paslaugą. Kaip jau sakiau, po pokalbio eina dažniausiai, arba prieš pokalbį, čia kaip, kaip sunku apibriežti, bet e, e toliau eina socialinis statusas, arba kaip jis socialinis kontekstas. Jeigu mergina jau ir apie tave. Iš esmės, tai yra tavo populiarumas, kaip tave kiti gerbė, ar klauso tavęs, kaip, kaip tu, kaip pasakyti, ar tu esi lyderis, ar, turi, ar tavo draugai yra stilingai apsirengę, ar jie taip pat yra lyderiai, ar jie turi humoro jausmą, ar iš esmės ar tu turi žmonių grupę, kurie, kurie tave palaiko. Nes ir ar, ar mergina būdama šalia tavęs, arba šalia tų tavo draugų, ar jos socialinė vertė kyla, ar jie atrodo geriau, atrodo, kaip pasakyti, vertingiau, arba atrodo labiau geidžiama, iš esmės <laughs> bendrai, ar jo socialinė vertė krenta. Tai tai yra nežmoniškai svarbu. Tai apsprendus šitos dalykus, pagaliau galim kalbėti apie iš tikrųjų tai, ką tu pasakai, Ir visą tai jau <laughs> moteris, ką mes prieš taip kalbėjome, kaip ir vertino. Ir dabar ateina iš tikrųjų tai, kad jinai jau greičiausiai yra apsisprendus. Mm, šitas bičias visai mielas. Jinai nėra apsisprendus, ar jinai nori su kažkom dulkintis ar ne, bet jinai turi maždaug tokį nusistatę, mm, jis patrauklus, o, visai gražiai atrodo, mm, šitas gal ir įdomus, kažkas tokio ar ne. Ir jeigu tu jau prieini, kad ir ką tu jai sakai, jos atsakymas dažniausiai nėra, kaip pasakyti, reakcija į tai, ką tu jai pasakėjai. Tai yra iš esmės bendra reakcija, ta prasme, į tavo patrauklumą ir į kokioje jūs situacijoje esate. Ta prasme, iš vis pradėti pokalbio, pradėti pokalbio yra paprasčiausia primit, geriausia primityviais būdais, nuobodžiais būdais, <laughs> nes tu pokalbio pradžioje tu ne, nesistengi jos kažkaip sužavėti ar, ar per pirmą, pirmąją savo pirmą sakinį paguldyti į lovą. Pokalbio pradžioje tu tiesiog tikrini, ar ta mergina bent kažkiek yra tavim susidomėjusi. Ar ta mergina bent kažkiek yra atvira pažinčiai. Dėl to tu nori, kaip pasakyti, užduoti labai, neužduoti, o pradėti labai primityviai, nuobodžiai kad e, mergina, jeigu merginai tu nepatinki, jinai iš karto tau tai ir parodo, netėsia toliau pokalbio ir tu nešvaistai nei savo, nei jos laiko. Nes tave nieko blogiau, kaip kalbinti, bandyti tikinti merginą tave pamėgti, kai <laughs> jinai tavęs nepamėgs ir tu užgais, sugaiši ten nežinia kiek laiko. Tai iš esmės tokie patys paprasčiausiai būdai, kaip pradėti pokalbį, ten labas, kaip tu, labas, kaip sekasi, atsiprašau, labas, tu pasirodai miela arba patraukli, norėjau su tavim susipažinti. Kažkas super akivaizdu, paprasta ir primityvu. Jeigu vėl tu prieini prie merginos, kuri tas visiškai nepažįsta, tai dažniausiai jinai nėra įstikinusi, ko tu čia nori, ar tu esi koks pardavėjas, ar tu čia klausi jos, kur nueiti, ar tu esi turistas. Jis nežino tavo intencijos, motivacijas, kodėl tu prie jas prieėjai. Todėl pradžioje svarbu, aišku, jeigu tu esi bare, kas baras yra nelabai gera vieta susipažinti su moterim, bet jinai beveik visada supranta, kad tu esi čia dėl to, kad nori susi, susipažinti ir timiau. Bet iš esmės gatvėje tai merginam beveik visada turi kažkokiu būdu pateikti, kad aš čia dėl to, kad tu patraukiai mano akį. Aš dėl to, kad pagal, tu man pasirodė patraukli. Aš dėl to, kad norėjau su tam susipažinti. Ar, bet kokia tokia variacija, bet tu tiesiog pasakai, kad savo kitaip ketinimus arba intencijas tiesiog pasakai. Kad merginai būtų aišku, jog tu nesi pardavėjas ar, nežinau, kokiu tavo kit, kiti tikslai gali būti.